mīlestības dialogs. Uz sarunu aicina laulāto tikšanās. Palieciet manā mīlestībā, Jāņa 15. Labvakar! Šis atkal ir apvienības laulāto tikšanās raidījums mīlestības dialogs. Ar jums kopā esam mēs, Edgars un Sigita. Šogad kustība laulāto tikšanās Latvijā svin jau 30 gadus, un šos 30 gadus mēs esam centušies liecināt, cik svarīga ir dialoga loma mūsu savstarpējās attiecībās. Šajā sezonā mēs vēlamies tam pievērst vēl lielāku uzmanību un parunāt vairāk par to, kas ir dialogs un kā tas var ietekmēt mūsu dzīves. Laulāto tikšanās dialogs ir pēc definīcijas patiesas mīlestības pilna saruna, kas ved pāri uz tikšanos, uh, kur, kurā ir svarīgi vairāk klausīties nekā runāt, vairāk dalīties nevis diskutēt, vairāk saprast nekā vērtēt un pāri visam piedot. Pagājušajā mēnesī mēs runājām par to, kas kopumā ir dialogs. Šo sarunu jūs varat noklausīties Rādio Marija arhīvā. Un iepriekšējā sarunā mēs secinājām, ka, lai dialogs labi veidotos, ir svarīgi ieklausīties savā sarunu biedrā. Arī pāvests Francisks pamudinājumā ģimenē mīlestības līksma raksta, ir jāziedo laiks, vērtīgais laiks, lai pacietīgi un uzmanīgi uzklausītu, līdz otrs cilvēks būs pateicis visu, ko viņam vajadzēja pateikt. Tas prasa zināmu askeizi, lai nesāktu runāt, pirms iestājas īstais brīdis. Tā vietā, lai sāktu piedāvāt savu viedokli vai padomus, mums ir jāpārliecinās, ka esam sadzirdējuši visu, ko otrs cilvēks noteikti gribēja pateikt. Un šovakar tāpēc mēs esam nolēmuši veltīt šo sarunu tieši šim dialogu pamatprincipam vairāk klausīties nekā runāt. Un pie mums ciemos ir laulāto tikšanās animatori Ulds un Daina. Labvakar! Labvakar! Um, varbūt tās jūs varētu tad sākt ar to, ka pastāstītu, kādēļ mums ir svarīgi vairāk klausīties. Un kā jūsuprāt, mums tas būtu pareizi jādara? Vai tas varbūt nemaz nav svarīgi? Nu, pirmkārt, jau tas ir ļoti svarīgi, jo Dievs pats mums rāda un aicina klausīties. Kad lasām svētos rakstus, Dievs saka, ka Izraēla klausies, ko Dievs eh, tavs, ko kungs tavs Dievs tev vēlās. Un, uh, Dievs jau mūs māca jau pirmsākumos nostāties uh, atvērtā, uh, tādā pateicības pilnā nostājā, lai sadzirdētu. Mēs nevaram nostāties pret viens pret otru tādu pozu, nu, saki, ko gribi, es tevi neklausīšos. Tad Dievs mūs aicina nostāties atvērtā, atvērtām sirdīm, atvērtām, atvērtu gribu, lai saklausīties. Un no šā brīža sākās klausīšanās process. Tāpat arī Dievs mums ir devis divas ausis un tikai viena muti, kas jau liecina Pēc būtības mums jāmācās un vairāk jāklausās. Un es eh, papildinu savu vīru, jāsaka tā, ka tiešām Dievs mums šajā ziņā ir labākais skolo, eh, skolotājs. Viņš ir visas pasaules pilnība, gudrības pilnība, eh, būtības pilnība, bet kurš var būt labāks klausītājs par Dievu, ko cilvēku uz viņu sauc? Jā, un to mēs arī redzam Kristus publiskajā darbībā, ka viņš iet, viņš vēro, viņš skatās, viņš ieklausās. Man ļoti pašu uzrunā tas kāds jauneklis, kurš nāk kristumu klāt un sauc pēc palīdzības. Viņš saka, ko tu vēlies? Kristus tāpat visu redz cauri, ko vēlās katra sirds, bet tas, ka mēs nostājamies tajā patiesībā, ka mēs sadzirdam vispirms sevi. Kristus mūs māca sadzirdēt sevi, un tad sadzirdēt citus. Šī gadījumā Kristus vienmēr savā publiskajā uh, darbībā ir gājis un klausījies. Jā, un arī, ja mēs paskatāmies no visas Kristus dzīves, viņš ir zemes bija 33 gadus, un tikai 3 gadus viņš aktīvi runāja uz mums, un pārējos 30 gadus viņš uh, dzīvoja virs zemes un klausījās kaut arī uh, kā jau mēs minējām, viņš taču ir pati pilnība, viņš ir Dievs virs zemes. Bet mēs sākām varbūt no tās garīgās puses, bet ja mēs paņemam tikai tādu to psihisko cilvēka daļu, kas ir bezgala būtiski, lai mēs nonāktu līdz kaut kādam garīgiem dziļumiem, tad mēs dzīvojam tādā pasaulē, kura ir pilna ar informāciju Un kā mēs zinām, lielākā daļa no šīs informācijas ir um, būtībā izmetama ārā, kas nav vērtīga mums un nav derīga mums. Uh, un um, mums ir jāiemācās saprast, uh, kas vispār, ko mums vispār ar šo informāciju darīt. Uh, un, un jāiemācās arī pašiem tā kvalitatīvi runāt. Un arī mēs zinām, ka Pāvils Francisks ir aicinājis uh, ģimenēs augt, pieaugt gudrībā, zināšanās, mācīties, lai savstarpējā saruna būtu kvalitatīva, lai tā nebūtu piesārņota ar tukšām runām un lai tā nebūtu tāda bezjēdzīga, un lai arī pārī šī savstarpējā saruna būtu tik kvalitatīva, ka vienam otru būtu interesanti klausīties, lai nebūtu arī tāda situācija, ka, piemēram, viens no pāra pieaug, Eh, šajās kādās zināšanās, pieredzē, eh, arī tajā gudrībā, kaut kādā jaunajā inteliģencē un tā tālāk, bet otrs eh, nevēlas attīstīties šajā ziņā, un līdz ar to šī pārsaruna ir kļūst arī neinteresanta, un arī nav otrā, nav otrā tāda iespēja ar dziļu interesi klausīties. Nu, var sakot, tas, ko mēs gribam pateikt, kad ir klausīties ļoti būtiski, bet ir arī svarīgi, kādu informāciju mēs nododam otram cilvēkam. Un arī klausoties, protams, mēs esam ieinteresēti, lai tā informācija būtu kvalitatīva, lai tās nebūtu sēnas un uh, mūsu garīgo dzīvi nenogurdinātu vai nepiesārņot ar to, kas nebūtu vajadzīgs. Bet mēs taču varam attīstīties dažādos virzienos, mums var būt dažādas intereses. Un tad sanāk, viens interesējās, es nezinu, par kodolfiziku, otrs par uh, adīšanu. Un varbūt tās tiešām ir kaut kādas jaunākās adīšanas, tur es nezinu, metodas vai vēl kaut kas. Un, uh, un tad tam kodolfizikas interesantam nebūs interesanti klausīties. Jā, un te, te atkal ir ļoti būtiski atcerēties, ka. Uh ko mēs sakām vienmēr laulības zvēstā, es tevi mīlēšu un cienīšu visā savu mūžu gaidā, visā savu mūžu dienās. Un te ir tas vārds cienīšu. Ja mēs cienam otru cilvēku, mums ir dziļa interese par viņu. Un es noteikti varu, mēs varam arī no savas personiskās dzīves teikt, ka mēs esam ļoti dažādi. Laulībā un manām vīrām <laughs> ir tiešām tik daudz tādas interesantas uh, aizraušanās, kas man pārsteidz un, un, un vienlaicīgi iepriecina, bet es par to uh, interesējos un, un, un es vienmēr sajūtu arī dziļu interesi no savu vīru puses, bet es zinu, ka tas ir viens iemesls, kad mēs uh, esam ieinteresēti, zinkārīgi viens otrā un uh, cien, cienam to otru viedokli. E, neiet runa par to dažādību. Dažādība vienmēr ļoti laba, jo papildina pāri, bet iet runa, lai tā interese tiešām būtu dziļa un kvalitatīva, lai tās nebūtu nu, kaut kādas tukšas runas. Jā, te, te tu pieminēji jau to bezvārdu runāšanu, ka mēs viens otru respektējam, saprotam bez vārdiem, kas otram ir vajadzīgs, kādas ir tev nepieciešamības, kādas vajadzības. Uh, un eh, līdz ar to jau mēs saklausam bez vārdiem un uh, sniedzam šo drošības vai piepildījumu sajūtu. Jā, un starp citu, kāpēc ir ļoti būtiski klausīties? Tad, kad mēs pārī viens otru klausamies, tad otram cilvēkam, kurš runā, mēs dodam iespēju nonākt pašam, sastapties pašam ar sevi caur šo runu. E, tas e, īpaši raksturīgs sievietēm, Eh, jo sievietes būtība ir uzkonstruēta tā, ka mēs sievietes esam ļoti, e, ļoti emocionāls ārē, nu, ārēji vīrieši, starp citu, dažreiz ir vēl daudz emocionālāk, to gan eh, nenolieksim, ja? bet sievietes to ārēji izpauž, un vēl bez tam sievietēm šī emocionalitāte nav tik konsekventi e, izteikti, jo ir e, hormoni, un tad ir e, kritumi un kāpumi, un tas viss ļoti spēcīgi ietekmē tās sievietes pašizjūtu un arī šo runas plūsmu un domas, domu plūsmu, un tad, kad sieviete runā, tad viņa pati sadzird, ko viņa vēlas pateikt, un viņa nonāk skaidrībā ar sevi. Un ģimenē jau vienmēr ir tā, ka tas vīrietis, tā vīrieša loma ir eh, novest sievieti <laughs> pie tikšanās pašai ar sevi un līdz ar to dot viņai šo iespēju Eh, iespēja izteikties un runāt un sastapties pašai ar sevi. Tā ka tas arī ir ļoti būtiski. Un arī eh, runas būtībai ir ļoti liela nozīme, ka tad, kad mēs dodam otram cilvēkam izrunāties, tad mēs dodam viņam iespēju atreaģēt kaut kādu trauksmu, spriedzi, um, atkal eh, izprast savas jūtas labāk, jo izrādās pētījumi arī liecina, ka nekas labāks nevar būt, kā uh, Eh, neviena zāles tā nepalīdz tikt eh, galā ar eh, ikdienas stresu, kā iespēja runāt ar otru cilvēku. Un tātad otram cilvēkam ir jādod šī iespēja un ir jāklausās otrā cilvēkā. Tā kā šim runāšanai un klausīšanās ir jābūt tādai e, dziļā līdzsvarā mm, pāri. Lūdzu, pieminēja, ka jūs jau spējat viens otru sadzirdēt pat pirms, bez vārdiem bet kā vienkārši iemācīties tādam jaunam mm. pārim, vienam otru nu, sadzirdēt. Kaut vai vecam, kas, piemēram, nu, nemāca galīgi. Jā, nu varbūt arī tādam jau padzīvojušam <laughs> pārim, bet kas vēl nav iemācījušies viens otrā ieklausīties. Kā tad to iemācīties? Jo arī pāvests Francisks savā pamudinājumā ģimenēm raksta, ka mēs nedzirdam viens otru. Un, uh, Varbūt tās jūs pa, uh, pastāstiet, un tad es, man ir viens uh, mūsu klausītāja iesūtītais uh, kā, viņas viedoklis, kur viņa arī saka, ka viņai no bērnības vienmēr ir bijuši tā mugura, kas klausās pagrieztā. Tad, un, un, un tā arī ir liela problēma ģimenēs. Mm -hmm. Tas jautājums tā, kā iemācīties viens, vienam otrā klausīties. Jā. Varbūt, varbūt šeit mēs varam varbūt padalīties tieši savas dzīves, ģi, savas ģimenes tādu pieredzi. Uh, Eh, es tā domāju, ka eh, mums iemācīja viens otram, iemā, mēs iemācījāmies viens otrā klausīties, varbūt ne tik ļoti no savu vecāku ģimenes modeļiem, eh, kas būtu bijis labi. Un, un kam, kam, kam, ir, kam būtu jābūt tādam pamatam, ar ko bēns iz, iziet no savas ģimenes, uh, ko viņš nes savā mugursomā, pieredzi no vecāku mājām, kā tēcis ar mammu runāja, kā viņi viens otrā, otrā ieklausījās, kā viņi ar cieņu spēja paust vienam, vienam otru arī dažādos viedokļus, kā viņi spēja uh, iziet no konflikta situācijām, ja, jo cilvēki, cilvēkiem ļoti sarežģīti viņi nonāk līdz tam konfliktam un viņi nemāk no tā konflikta iziet ārā. Ja bet eh, mums varbūt nebija tāda, tāda veiksmīgākā pieredze, bet mūs ļoti palīdzēja vienmēr laulāto tikšanās kopiena. Tādā mazie, tādi solīši, mazajā grupā, animatoru kopienā, esot kopā, klausoties, eh, dodot eh, sevi iespēju klausīties citu cilvēku liecībās, vienam ar otru daloties par to, piedzīvojot šo milzīgo bagātību caur tādām tiešām praktiskām liecībām, un arī, protams, piedaloties nemitīgā rekolekcijās, iepazīstot viens otru temperamentu, raksturiezīmes, iepazīstot savus, savas jūtas, tās cerības, gaidas un visu, ko mēs nesam savā ikdienas dzīvē cauri. Un tas, ko es gribu pateikt, kad ir ļoti svarīgi zināšanas. Arī zināšanām ir jābūt tādai izglītošanai, ir ļoti jābūt par sevi, par <laughs> savu uzbūvi. Ja? Un tieši tāpat ir arī jābūt tādai, tādai pieredzei nu, un, un būšanai kopā ar citiem pāriem. Un pāvests Francisks tieši to arī saka lai raugās, lai draudzēs būtu vecākie pāri, kuri būtu kāda kaut vai neliela ceļa daļas uh, līdzpavadītāji jaunajiem pāriem, kuri palīdzētu nostāties kājām un ieraudzīt viens eh, otrā to, ko, eh, ko viņi nekad nespētu ieraudzīt bez kādām zināšanām un atbalsta. Man liekas, ka labs ceļš būtu uzsākt klausīties vienam otru, ir apklusināt savas eh, ambīcijas, savu pārākumu izjūtu, savu vēlmi dominēt, pierādīt, ka es esmu tik liels muļķis, kā tu, mani, kā tu par mani domā, vai arī es esmu visu zinu un tu vispār neko nesaproti šajā dzīvē. Un tas būtu tas pirmais solis apstāties, ieklausīties katram sevi, kas esmu, ko es varu un kas mēs abi viens priekš otru esam. Un tad, kad sieva saka vīram, es gribu, lai iedzītu šo nagu sienā, tad eh, šī vēlmes forma varētu būt nedaudz savādāka. Vīrs, pasties, kā tu domā, ja šeit sienā mēs iestīsim naglu, vai viņi varēs kaut ko gleznu uzkārt virsū, vai tur varēs iesist to gleznu iekšā? Un vīrs saka, ko tu te ņēmies, ko tu te filozofi, nē, bet viņš saka, labi, sieva, ejam pastīsimies, pie kuras sienas tu to naglu gribi iesist, un cik to augstu viņi gribētu iesist, un kad es to varētu izdarīt. To. Nu, tad sāktu tādu vienkāršu pieeja, ka mēs viens tiešām otram komunicējam bez tādas uh, eh, sāncensības, uh, eh, bez kaut kādas tādas konkurences un mēģinam, uh, mēģinam šo komunikācijas veidu izvērst par tādu, nu, ne, ne, treāls, ne teatralizētu, varbūt tā, kā es to pastāstīju, bet ikdienā viņam pamazām, pamazām, par ko es gribu teikt, ka uh, kad ieklausīties un tām lietām nedaudz pietā, vienkāršāk, par tādu, nu, tādu brīvu, brīvu, nesarežģītu formu. Jo man liekas, nu, es nezinu, eh, mēs jau tā dzīvojam, tādā saspringtā situācijā, mēs saspringstam un dusmojamies, nervozi, un tas ir pareizi. Un, un, un daudziem ir stress, un, un bērni bļaus stūri, un tad vēl sieva man nagulīkies, es cienā. Uh, Nu, tā vispār katastrofa ir. Un, ja man vēl jārēķina, cik tur tie urbi diametrā, cik tur tās uh, vajadzīgas ties, tās skrūves, un vai tur izturēs tā skrūve, kāda viņa tur metāla, un vai tur vēl kaut kas. Nu, tur vesela matemātika vīrietim galvā strādā, tāpēc, uh, jā, nu, uh, es domāju, ka arī vienkāršāk tām lietām var pieiet un, un, un viens otram uzklausīt un, un atrisināt lietas. Jā, jā, tas tur... vienkārši nejautāt iedzīt naglas sienā. Tas būtu visvienkāršākais. Vienkārši neatgādināt katru nākamo pusgadu par to nāklu, saprot, vienkārši klausīties savā vietā. Un šis, starp citu, ir tas, ko es ļoti mācos, un mēs jau, mums jau par ģimenēm, mēs viens par otru jau pas, nu, pasvaidām, ka, tas, ka man kāda jauna ideja rodās, ja, un es tad vīram pasaku to ideju, un es ļoti tā maigi pasaku, ja, un tad es viņā klausos, un es ilgi <laughs> klausos. Šodien bija ļoti labs piemērs, eh, sieva nopirka sienas eh, spoguli nu, tur tas kosmētiskos spoguļos, kas viņš tur saucās, Vanistabā, jā. Un teicam, kaut kad tu pieliksi to spoguli, es saku, jā, es kaut kad pielikšu. Bet es saprotu, ka man tagad tas jaunais uzdevums no sievas liek nemieru, jo viņam baidos, ka viņam kādreiz vēl atgādinās. Un es domāju, pagaidām, kāpēc man atlikt uz vēlāku? Es mēģināšu šodien izdarīt, cik es viņu varu izdarīt, vai es tām flīzēm tur izrušos cauri vai neizrušos. Uh, jā, bet eh, tas strādā, un es zinu, ka viņai to vajag, un es sadzirdu viņas vajadzības, kas priekš viņas ir jāizdara. Bet, ehm, uh, jā. Bet, piemēram, ir lietas, ja, kuras es jau mīļām vīram esmu pateikusi, un es pacietīgi gaidu, un es klausos. Piemēram, es, eh, es izdomāju, ka mums vajag pagalmā eh, karoga kātu, un es to esmu devusi ziņu, un es gaidu, Un es esmu gatava gaidīt nākamo pusgadu, <laughs> jo zinu, ir jāklusē. <laughs> Ah, bet uh, vispār, kurš jūs pārī vairāk klausās, kurš vairāk ir runātājs? Un kāds vispār jūsuprāt ir tas balans pareizais? Vai Nav tas... tāda balansa, ne, ne zelta vidusceļa. Katrs arī individuāls un, un katram ir šī dota dieva dāvana, ko katrs kā viens otru var papildināt. Un, un, un Vienīgi es saku, ka Dievs kā aicina mūs visus apstāties un ieklausīties. Un katrs var mēģināt apstāties jau tagad, vai, vai rītā, vai kad, un sākt mēģināt klausīties. Un, un tad jau attīstītās attiecības, attīstīt komunikāciju, attīstīt vēlmi būt kopā, varbūt atteikties no daudziem surgātiem, lai beidzot sadzirdētu viens otru. Uh, Ehm, protams, mēs varam redzēt paradoksus. Ehm, ir pāri, kas sadzird, kas dzīvo tādā komfortā, varbūt, ehm, bet ir, kur ir histērijas, kur ir izmisuma ģimenēs. Un mēs, protams, arī par tām zinām, un, un grūti ir apstāties. Grūti ir apstāties, ievilkt telpu. Tas, tas ripoja akmens no kalna ir tik strauši paliek, ka eh, pārvērst nespēja nespēja sadzirdēt viens otru, nespēja apstāties. Tāpēc eh, svarīgi atrast laiku, būt šeit tagad ar to, kur mēs esam savienoti un, un nebūs laulība, nebūs šķirt. Un, un, un, jā, un, un mēģināt uh, sadzirdēt vienam otru. Eh, es piekrītu savam vīram, ka laikam jau tāds īstais uh, tāds uh, proporcija jau nav, katram jau savā patiesība un katram sava tā vajadzība bet eh, man nāk prātā. Satunies. Man nāk prātā mans vecās vecmāmiņa, kur laulībā nodzīvo 60 gadus. Un eh, viņa bija tāds brīnišķīgs piemērs. Eh, viņa jau bija pavisam veca, mēs aizbraucām 80 gadu viņam. Un uh, tas bija tik incidents. Viņi visu darīja kopā, jau uz vecumu, jau vairākus vecumu gāja, jau visu vairāk darīja kopā. Un beigās viņi tik ļoti viens otru atbalstīja arī tajā savā, nu, tādā fizisko spēku izsīkumā. Uh, un viņi sēdēja pie galda, vēl kā tagad atceros to skatu, ka vienmēr, kā es iebraucu, sēž pie galda, un tur viens griež tur maizīt, viens gaļiņu, un tur runājas savā starpā. Un vecmām vienmēr daudz, daudz runā, un vecās vienmēr klausās, klausās. Un, un tas bija tik sirsnīgi, un, un tāds mīlestības piepildīts, un es redzēju, kā vecās ir izausts tajā pacietībā, jo viņam vajadzēja tai vecmāmiņai, vecmāmiņai klausīties, un vecmāmiņai vajadzēja ļoti, ļoti daudz runāt. Un, Un arī tur bija tāda mīlestība, kad es zinu, ka kādreiz māmiņa teica, ko tā vecmāmiņa tur daudz tur runā un tur kaut ko, tur, eh, kaut ko nu ne tā izrunā. Pastāvs teica, meitiņa, tev vienmēr ir jāciena, tā mamma ir vislabākā pasaulē. Un, un es domāju, nu jā, nebija jau viegli viņām klausīties tajās vecmāmiņas runā, runas plūdos un, un tā, bet eh, nu, tā mīlestība pieaug un tā, tas bija viņu, viņu tāds modelis, katram jau savs. Jūs uh, arī lietojat tagad šos te vārdus klausīties un dzirdēt. Un, un uh, vispār kā var, uh, vai ir iespējams tā saprast, kad uh, es esmu saklausīts? Nu, tā kaut kā. Uh, jo it kā var būt arī tāda situācija, ka it kā es tur runāju, man liekas, ka, bet, uh, ka mani tur dzird un tā, bet uh, patiesībā es saprotu vēlāk, ka mani nedzird un ka mani vispār nu, nesaklausa, nesaprot. Tādā, tādā ziņā vienkārši tas jau, manuprāt, nav viens un tas pats ā, klausīties un dzirdēt. Tomēr kaut kāda priekš dzirdēšanas ir vajag kaut kāds pielikt pūles vai, vai, vai ko jūs par to domājat? Nu, jā, e, es domāju, ka tā, tā, tā, es- ja tā, lai tā saruna būtu tāda, ka otrs cilvēks jūtas uzklausīts un s- sadzirdēts, viņam ir jābūt tādai iekšējai gandarījuma sajūtai no šīs sarunas, un to, to jau laikam nevar eh, ne uzspēlēt, ne, ne tā, to, to mēs katrs zinām, kad mēs izējām no sarunas eh, ga, nu, nu, gandarīti vai nonākuši līdz kaut kādam uh, kopējam vai arī uh, esam uh, devuši viens otram iespēju paust arī atšķirīgos viedokļus. Uh, Un tas, man liekas, tādas iekšējās izjūtas noteikti signalizē par to. Nu jā, laulāto tikšanās mēs zinām tādu ļoti labu formulu. Klausīties plus dalīties ir dialogs. Nu jā. <laughs> Un uh, tas ved, ved vienam pie otra, vienu pie otra. Sati, satikties, satikties, jā, satikties tajā un, mirst. Jā, un, un uz tavu jautājumu ir, varētu atbildēt, ka, ja cilvēki grib satikties savā starpā, tad viņi izmanto šos abus saskaitāmus. Starp citu, varbūt mēs varam padalīties tādu praktisku lietu, e, ka man mm, Ulds jau vienmēr ir e, uzsvērts, cik ļoti svarīgi ir šī baznīca, e, tī, galda kopība, tā dalīšanās agapa mīlestībā. Tā ir savā ziņā tāda milzīga dalīšanās mīlestībā un ne jau pārtikā, bet ar to pārtiku mēs, protams, arī gūstam to fizisko gandarījumu un, un varam sarunāties. Un mēs sēžam, eh, nu, nu, tad, kad ir iespējams brīvdienās, un nu, vakar, jā, diemžēl darbdienās mums tā, tas ritms ir tik eh, garas tās dienas, bet eh, brīvdienās vai arī, starp citu, citreiz no rīta ļoti agras brokastis arī kopā sanāk, un tad, tad Tad es, es jūtos ļoti gandarīta par to, kā atbrauc mūsu lielie dēli, un mēs visi sēžam pie galda un runājamies, un runājamies, un daudz arī klausamies un pasmējamies. Un tas ir tāds mīlestības piepildījums un gandarījums, un, un tur nav vajadzība vienam otru pārspēt kaut kādās gudrībās, runās, bet ir tāda dziļa interese klausīties un klausīties. Un, nu jā, tas, jā, tas ir varbūt uz atbildot jautājumu, kas ir svarīgi klausīties, kā tu pareizi to darīt, tad es teiktu, ka tas ir jāsāk ar ģimenes galdu, ja mēs runājam par ģimeni. Vai arī, piemēram, biznesa, biznesa arī visas sarunas, viss notiek pie galda, nenotiek augurs stūrī stāvs, bet visas sarunas notiek, ja pat pasaules dalīšanas notiek pie galda. Viss notiek pie galda. Un uh, es atceros, kad uh, bija kaut kāds liels tāds vīru, kur bija daudz vīrieši, un bija tāda grupa ap 15 vīriem. Es viņam lūdzu paceliet rokas, kuriem ir mājās tāds normāls liels pusdienu galds, kur jūs visi kā ģimene satiekaties vai nu pusdienās, vai nu vakariņās, varbūt, nu, ja ikdiena ir tik aizņemta, nu, varbūt svētdienās variet uz pusstundu, stundu, kuriem ir tāds iespējas. Un visi atbildēja, ka viņiem nekad tāds galds nesot. Un es biju ļoti par to šokāts, ka Latvijas ģimenes meklē kaut kādu risinājumu, palīdzību, bet bieži vien iztrūkst šis ģimenes galds. Varbūt arī pretēji, kad ir ģimenē galds, bet uh, viņš netiek izmantots. Katrs paņem savu porciju, vai katrs savu telefonu un aiziet savā istabās. Uh, te mēs arī vairs nevaram runāt par, par atbildes meklējumu, kā tad vienu otru sakla, sadzirdēt vai saklausīt. Jā, un sapcīt, tas ir ļoti izplatīts e, ģimenēs, kad katrs sēd kādā savā stūrī un vietā un savā nodarbē, un tas uh, Nu jā, tas nedod iespēju vienam otru. Jo interesanti, ka tās attiecības, viņas mēs, mēs viens otru pieradinām un veidojam gan ieradumus, gan šīs savstarpējās neredzamās saiknes. Un jo vairāk mēs komunicējam savā starpā, veltam laiku viens otram, klausamies, jo mums tās saiknes kļūst ciešākas. Bet ja mēs tā nedaram, tad tiešām var tā būt, ka eh, pēc gada, diviem pieciem tas pāris ir attālinājis viens, pie, viens no otra, vai tie bērni ir attālinājušies no vecākiem vai no vecākiem, un tad eh, kādu mēs tad varam gribēt mīlestību, atbalstu vai, vai kaut kādu stiprinājumu grūtā brīdī, jo mēs neesam spējuši ikdienā izturēt to savstarpējo sarunu. Labi, es domāju, ir pienācis laiks, kad mūsu klausītājiem vajadzētu nelielu atpūtu un Tagad skanēs dziesmā, ko jūs esat izvēlējušies. Un, uh, Uldis noteikti pateiks, kāpēc viņš izvēlējās šādu dziesmu. Nu, par cik mums ir eh, tēma eh, klausīties, tad šī dziesma runā par to, ka labāk citreiz pat ir paklusēt. Paklusēt un tad klausīties. Un lai šī dziesma jau runā pati par sevi. Šis joprojām ir apvienības laulāto tikšanās raidījums mīlestības dialogs, un ar, ar jums kopā esam mēs, Edgars un Sigita. Mūsu šī vakara viesi ir um, Uldis un Daina, un uh, mēs runājam par to, kāpēc uh, ir tik svarīgi klausīties vairāk nekā runāt. Un uh, šo um, mūsu sarunas daļu es gribētu uzsākt uh, ar tādiem piemēriem. Mēs saviem klausītājiem arī lūdzām padalīties, kas viņu laulībās vairāk dominē, uh, klausīšanās vai runāšana. Un mums ir iesūtīti daži tādi interesanti viedokļi. Un viens ir tāds, man vienmēr bijis vieglāk klausīties, nevis runāt. Esmu no tiem jūtīgajiem runātājiem, kuriem vajag pilnu uzmanību, kad viņi runā. Nespēja runāt, ja klausītājs ir aizņemts ar blakus darbiem, skatās televizoru, skatās telefonu vai dara kādas citas lietas tad uzreiz izdara secinājumus, ka nav īstais laiks, mans runājamais un es pati nav svarīgs, un vispār nav vērsts censties un noslēdzos. Pēdējos gados gan mācos un cenšos pieprasīt uzmanību, jo otrs cilvēks jau nemaz nevar uzzināt, ka manī vajag klausīties. Tagad mēģinu atkal un atkal atgriezties man svarīgā tēmā, ja man ir svarīgi to izrunāt, jo man ir jājūt sadzirdētāji un vēlams arī saprastāji. Esmu sapratusi, ka noslēgties un apvainoties un izdarīt secinājumus, ka nevienu neinteresē mans viedoklis, es vienmēr varu paspēt, bet blakus esošais cilvēks var nemaz nezināt, ka ir palaidis garām kaut ko būtisku. Tā kā eh, jau bērnībā nejūtos sadzirdēta, bieži vien nācās runāt ar mammas muguru, tad vienmēr gribas eh, sadzirdēt otru cilvēku. Nu, tāds viedoklis mums atnāca no vienas. Tā kā mūsu klausītājs un es nolasīšu vēl vienu. Dialogu veidošana ir atkarīga no mūsu temperamenta, bet gribu arī atzīmēt, ka dialogu veidošanās ir atkarīga arī no tā, par kādu tēmu vai par kādu notikumu runājam. Ir reizes, kad notiek kaut kāds notikums vai kāda problēma, kuru jārisina, un es uzreiz gribu mesties ātrāk un visu izrunāt, visu atrisināt, bet vīram ir jāpārdomā, kāpēc tas ir noticis, kur, kur pie šīs situācijas ir viņa vaina, un tāpēc mums dialogs neveidojas. Nu, tās ir tēmas par bērniem, par darbu, par plāniem, kuri jāīsteno. Man visu vajag ātrāk izrunāt, un dažreiz tas nav labi, jo vīram ir tendence vispār apklust, un es tikai vāros. Protams, jāmāca sevi apklusināt un paturēt prātā dialoga principus, lai otrs vajag pārdomāt un izrunāt visu, ko gribēja pateikt. Šie tādi divi piemēri, man liekas, un īpaši tas pirmais, kur, kur sieviete dalās, ka nu, viņai ir svarīgi, lai viņu dzirdētu, mm. un, un, un, un tad viņa var runāt. M mēs visu laiku runājām par to, cik svarīgi ir klausīties, bet svarīgi taču ir arī kādreiz runāt. Jo, ja mēs nerunāsim, tad otrs taču nemaz neuzzinās, ko mēs domājam, kā, kā jums liekas. Un man liekas, ka uh, Dievs sakot, ka tev būs mīlēt savu sievu, ir teicis un domājis, ka tev būs uzklausīt savu sievu, lai viņa tikai runā. Eh, un tur ir, tur ir, protams, tas āķis apslēpts, kad sieviete eh, runājot, domā, bet tai pašā laikā šī dāvana, ko Dievs devis sievietei, intuīcija, apslēpta tāda intuīcija, kas varbūt eh, var, vīrieši nedaudz ir apdalītāki, viņi caur, viņas caur šo runāšanu intuitīvi daudz ko pasaka priekšā vīrietim. Jo kad Dievs radīja vīrieti, viņš skatās, ka kaut kas īsti nav līdz galam. Tad viņš radīja sievieti, kura papildina viņu. Tad, tad varētu teikt, ka tā vīrieša uzdevums ir mīlēt, klausīties savu sievu, lai cik viņa tur daudz runātu, un ko viņa runātu, bet vīrietim jāmācās eh, saklausīt un tā attīstīt šo apslēpto, intuitīvo, apusējo tādu pilnību, kurā mēs daudz ko viens priekš otram atrast. Un es to saku tāpēc, ka es ļoti daudz esmu saticis tādus biznesa cilvēkus, kuri, kuriem es prasīju, nu, kas ir tos, tas panākums vai tā veiksme tavā biznesā, tavā attīstībā, tavā tādā labā izskatā, labā tādā nostājā, dzīves pieredzē, attieksmē pret dzīvi. Es kā mana sieva. Un uh, daudzas lietas, ko es nesaprotu vai nezinu, es dalos ar sievu, un viņa pat nesaprotot, par ko es vispār daru, kas man galvā tur notiek, viņa dod man atbildes tādas, kuras tiešām realizējās un kuras bija kā svētība manam darbam un maniem plāniem. Tāpēc es teiktu, jā, tas ir apslēptais. Mēs bieži vien zaudējam laiku strīdos, ķīviņos, neuzklausot. Uh, tur tā, tur tā viens klausītājs teica manu viedokli. Katrs, protams, man liekas, ka ļoti labi, ka katram savs viedoklis, bet kā mēs to viedokli viens otram nododam? Kā mēs šo viedokli, vai mēs ar to viedokli nemēģinam kaut kādā veidā manipulēt, uzspiest, vai, protams, tas nav viegli. Mums tas arī nedodās tik viegli man savu viedokli, ka man nedzird, un tad es to savu viedokli vēl stiprāk uzspiedīšu tai savai sievai, lai viņa beidzot saprot, kāds ir mans viedoklis, un, un cita viedokļa vispār vairs dzīvē nav, kā tikai manējais. Eh, nu, mēs dažādi varam pieiet un paskatīties šīm lietām, bet tā apusējā tā dalīšanās un tā intuitīvā, ka vīrietis spēj izmantot intuitīvi sievieti, sievu, nevis izmantot, <laughs> varbūt, bet tā, nu, ka, jā, ka mēs attīstam šo savstarpēju attiecību, kad mēs sadzirdam viens otru, un sieviete šī otrā eh, tā daļa, kas ir sievišķā eh, intuitīvā daļa, kas palīdz mums kā vīriešiem ir attīstīties. Jā, tas, ko mans vīrs gribēja pateikt, lai ko mēs būtu dzīvē sasnieguši, kādus tur uh, biznesos, uh, karjerās, uh, nezinu, sabiedrībā kaut kāds augstums, nekad mēs nevarēsim pārvērtēt pāra savstarpējo sakramentālo žēlastību, ko viņi nes šajā pasaulē. Tas ir tāds augstākais uh, pērle, caur kuru iegūst visa sabiedrība kopumā. Bet šo pērli nemitīgi ir jāspodrina, jo mēs varam šos pērli iemest tā dubļos, ka neviens viņai pieskarties negribēs. Un te atkal ir tādas ļoti vienkāršas lietas, ko mēs ikdienā viens ar otru darām. Un ikdienā, ikdiena mēs ļoti labi zinām, ir ļoti sūra ģimenēm ir jāstrādā, jāpelnā nauda, iztika, dzimst bērni, dažādas slimības, izaicinājumi. Uh, vecāki, citu cilvēku iejaukšanās. Nu, var sakot, tās lietas, kas iedzem to pāri kaut kādā strupceļā un, vien, un beigās vēl uznāk tā vienkāršā lieta ikdienas rutīna. Ja? Un ko tagad ar to visu darīt? Ja? Un te ir atkal tiešām ir jābūt tai savstarpējai gudrībai, lēmprātībai, sevis pazīšanai, iešanai nemitīgā dziļumā, uh, tvēršanās pie dieva žāstības, uh, kas palīdz uh, tā, to pēli atkal nospotrināt un būt vienam priekš otru tajā labākajā kvalitātē un palīdzēt otram cilvēkam augt tajā lab, labākajā kvalitātē. Un atceramies, ka pāra uzdevums ir otram cilvēkam palīdzēt kļūt labākam, nekā viņš ir ienācis šajā <laughs> pāra attiecībās sākumā. Ja? Un, un tas var notikt caur tādu kvalitatīvu uh, Eh, sarunu, savstarpējo klausīšanos. Bet eh, kā jau eh, Sigitiņa lasīja to piemēru, kad ja otrs cilvēks neklausās un ir aizgriezis muguru un, un, un, un vai lasa savu WhatsApp vai, vai, vai, vai nezinu, kaut ko planšetē baksta, tā ir tāda, tāda informācija, ko nodod otram cilvēkam, ka tu neesi vērtīgs, ka es tevi neredzu, kā man ir daudz svarīgākas lietas. Un, ja piemēram mēs runātu par bērnu, ja štād, šādā veidā vecāki izturās pret bērnu, tad es noteikti varētu teikt simt punkti, ka bērnam tiks iemācīts fundamentāli zems pašvērtējums, ka viņš šajā pasaulē nav redzams. Un pēc tam tie cilvēki līdz 45 gadiem ies terapijā un meklēs sevi un savu pašvērtējumu spodrinās. Ja? Un tieši tāpat var mocīt arī otru cilvēku pārību. Eh, kas sniedzot viņam informāciju, ka tu neesi tik vērtīgs, lai es teikt atrautos no sava, eh, sava gadžetā vai arī, eh, vai arī tevī klausītos un veltītu to laiku. Un tas ir, mēs jau zinām, tā ir viena no mīlestības valodām - veltīt, nedalīt uzmanību otram cilvēkam ļoti nozīmīgi. Ja mēs nedaudz arī paplašinām šo te runāšanas un klausīšanās tēmu, jūs ļoti iefokusējāties pārī, kas neapšaubām nu ir ļoti svarīgi, bet uh, Kā tas būtu, piemēram, ja ir jāklausās vai jārunā ar bērniem, darba kolēģiem, radiniekiem, ar kuriem nu, nav tik tie, cieši kontakts un galvenais, ka viņi nav tā kā izvēlēti. Tomēr, ka zināmā mērā tur var būt temperamenta atšķirības un, un uh, kaut kādas citas lietas, kas mums daudz vairāk traucē nekā, piemēram, vīrā vai sievā. Jūs zināt, ka galvenā, viena, viena lieta, ar ko mēs nekad dzīvē nevaram nokļūdīties, ir klausīšanās. Mēs nokļūdīsimies ar vārdiem simt punkti. Mēs nekad nepateiksim tos vārdus, kas dara katram cilvēkam. Un īpaši, ja mums ir straujais temperaments, ja, kā tur arī, uh, kad tu tagad lasīsi tos, uh, tos, tos liecības, ja cilvēki teiks, tad redz, vīram ir tas uh, tāds, tas temperaments, kurā ir ļoti jāapdomā, viņš lēnāk domā pēc būtības. Ja? Un tu nevari viņu, šito temperamentu nevar nekādā veidā dabūt ātrāk, izdomāt, ja nonākt līdz tam secinājumam. Bet ātrie temperamenti var iemācīt sevi e, apstādināt. Var iemācīt sevi e, septiņas reizes ieelpot, apstādināt to savu domu gaidu, nepateikt uzreiz, ko domā, visus savus vērtējumus, jā, un pareizās atbildes, jā, kas viņam liekas tajā brīdī. Jā. Un te ir tāda, nu, tā ir tā gudrība, ko cilvēkam vai nu viņš iemācās pa dzīvi, vai viņš paliek tikpat muļķis un e, iet sastrīdēties ar visiem saviem, uh, saviem darbu kolēģiem un, un bērnus, bērnu personību jau fundamentāli aplaust un, un izlaist jau tādu savā ziņā ļoti ievainot cilvēku pēc tam. Un nu, kaut kur jāaug tajā gudrībā. Redzēt, kas ir augļi, kas ir lielāka augļa, vai no tā, ka eh, spēj eh, pa, paklausīties, vai no tā, ka spēj pateikt visu savu gudrību uzreiz un ļoti lielos daudzumos. Ja? Bet, starp citu, šī kļūs ar vien lielāku sabiedrības problēmu, e, spēja klausīties, jo mēs esam izaudzināti ļoti nepacietīgā vidē. Ja? Mēs ļoti labi zinām, kā darbojās TikTok, kā darbojās uh, Eh, vispār sociālie tīkli, ja, kur ir vērst uz ļoti lielu, ātru informācijas eh, apriti, aizraušanu, eh, mūsu emociju paņemšanu. Un līdz ar to mēs ļoti maz strādājam ar savu iekšējo pacietību, kas ir jāattīsta un jāattīsta Līdz ar to izveido arī tādas inteliģentas eh, savstarpējās komunikācijas iesp, eh, nu, veidus. Ja? To jau mēs ļoti redzam, cik ļoti kļūt, eh, šī pacietība tra, ir milzīgs deficīts kaut kādos sociālos tīklos, kur cilvēki komentē kaut kādu citu cilvēku dzīves vai viedokļus, cik tas viss ir jocīgi zemiski. Ja? Nu, var pārsteigt, Viktors, vai tiešām mēs esam uh, viena sabiedrība, kas dzīvojam, varam paust kaut kādus tādus viedokļus. Ja? Bet eh, es esmu pārliecināta, ka tie, tas noticis steigā, nepārdomātās emocijās, eh, nesakārtotā savā iekšējā jūtu pasaulē, vienkārši izšķļāja to, ko nevajadzētu vispār teikt. Varbūt pēc kāda laika tā nedomā. Es ceru. Labi, tad eh, par cik tu runāji par sociālajiem tīkliem, vai lasīt tas nozīmē arī klausīties? Nu, tā kā sarakstē lasīt un vispār, kā jums šķiet. Droši, Jūs sarakstāties, eh, nezinu, Vācijā vai arī izziņā. Tas arī ir eh, runāt un klausīties. Nu, skat, skatoties, jau kādu simbolu tu pieliec klāt. <laughs> vai, vai tas iet kaut kādā citā kategorijā? Nu, šī simbola pasaule ļoti liela, ir bagāta. Tā ir, zini, tā ir pilnīgi cita kategorija. Tā ir, tā, tā ir tāda, manā skatījumā, diezgan jau tāda bīstama parādība mūsdienu jauniešiem, ja, kuri, eh, kuri iemācās eh, komunicēt tieši caur tehnoloģijām viens ar otru, ja, un eh, šī vārdiskā iespēja paust eh, savas eh, domas jūtas un vispār, vispār attieksme pret pasauli vai, vai kaut kā vai jebko, kļūst arvien mazāk, un, tas, un tas, tā problēma, kas tagad sāk jau beidzot sāk runāt arī Latvijas sabiedrībā, ko es esmu, ko, ko, par ko es jau tā kā mēģināšu ģimenēm stāstīt, jau man liekas, kādi 5-10 gadi atpakaļ, tagad es pēkšņi dzirdēju arī Latvijas televīzijā, kurš saucās tas funkcionālais analfabētisms, uh, ka cilvēki pārzina ļoti labi vārdus atsevišķus, bet tad, kad tie vārdi ir salikti kopā, nespēja izprast domu un nespēja šo domu uztvert. Un tā, tā var kļūt mūsdienās ļoti liela problēma, jo tie jaunieši tiešām ir iemācījušies komunicēt, rakstīt īsus teikumus, saīsinājumus, simboliņus, sūtīt viens otram. Un tad, kad tev jāpagriež pret cilvēku un jāparunā ar viņu, tad šis domu sakopojums kļūst ļoti grūts un sarežģīts. Un nākotnē tas var veicināt ļoti daudz uh, psihiski raksturu saslimšanas, jo ja cilvēks neverbalizēs par to, kas ar viņu notiek, tad uh, viņa psihe paliek kā tāds piepūsts balons, kuram vienā brīdī ir jānāk ārā kaut kādā, diemžēl, saslimšanā vai, vai fiziskā vai, vai mentālā, uh, nu, sakām, kurā gadījumā. Bet īstenībā mēs arī Taču ikdienā viens ar otru izmantojam šīs WhatsApp sarakstus. Arī nu, vīrs ar starp, starp, starp vīru un sievu, starp nu, ģimenes locekļiem. Sanāk, ka mēs tā kā mazinām šo te klausīšanos, šo te runāšanu vienam ar otru, jo nu, mēs pārējām tikai uz tādu sarakstīti. Tad tiešām ir vajadzīgs tas kopējais galds, kā Ulds minēja. Jā, bet ja mēs atceramies laiku, kad mēs bijām pavisam maziņi, tad mums nebija telefona, mēs būtībā visu dienu ar saviem tuviem mīļajiem nerunājām vispār. Un, ja mēs sa- salīdzinām tad to laiku, nu, tad es domāju, ka tagad mums ir dota varbūt pat lielāka iespēja pa dienu un varbūt uzrakstīt eh, kaut kādu ziņu tur savai ģimenei kopumā vai, vai nezinu, savā kolektīvā iemest kādu ziņu. Eh, ko mums agrāk varbūt nebija tāda iespēja, un, un mums vajadzēja vakarā, eh, vakarā par to izrunāt, bet eh, nu, es domāju, ka, tā, ja mēs pareizi izmantojam tehnoloģijas, tad tās tehnoloģijas mums dod iespēju paplašināt šo dialogu formas un veidus, bet ja mēs nepareizi izmantojam tehnoloģijas, tad viņas noteikti var sašaurināt, un mēs atnākam mājās un sēžam katrs savā istabā un, un, un bakstam kādu savu bezjēdzīgo klipiņu. Labi, ar to laikam mums ir nāksies beigt. Tas, ko es no jums šodien sadzirdēju un sev pierakstīju, tas, ka, ka jums ir un arī mums ir jāpusdieno un jābakriņo kopā un vīram ir pacietīgi jāklausās, lai sieva varētu sastapties ar sevi. Tā kā Es, vēl- es, vēl- es vēl piebildīšu to, ka, kad um, eh, ehm, redzat, ka ir tā laulības dzīve ir nemitīga sevis uh, pilnveidošana kaut kādā, uh, kaut kādā uh, nu, kategorijā, kurā varbūt mēs neesam tik pilnīgi. Un uh, savukārt vīriem ir ļoti svarīgi sevi pilnveidot uh, spējā uh, vairāk uh, sniegt uh, savai sievai kādu um, tādu e, varbūt emocionālu niansu par to, e, kā viņš jūtās, vai, vai nu, nu, vienkārši kaut kāda informācija par savu to būtību, par savām domām, e, kas varbūt vīriešiem bieži vien nākas grūtāk. Labi. Ar to mums tad ir <laughs> jāšeidz, un paldies, ka bijāt kopā ar mums, paldies arī klausītājiem, ka klausījāties mīlestības dialogu. Uh, Kā jūs dzirdējat, mēs uh, eh, aicinām jūs uh, runāt vienam ar otru arī uh, mūsu apvienības organizētie pasākumi varbūt palīgs, lai uzsāktu šo sarunu vai kaut ko atrisinātu jūsu dzīvē. Informāciju par šiem pasākumiem meklējiet mūsu mājaslapā bvllatiem.lv. Varat sekot mums arī Facebookā un Instagramā. Pāris, kas ir apmeklējuši organizētās nedēļas nogalas un vēlas turpināt savu dialogu, uh, un sajust atbalstu arī no citiem pāriem. Tā, tos mēs aicinām uz ģimeņa mazajām grupiņām. Un arī, ja jums ir kāda krīzes situācija, tad mūsu animatori labprāt sniegs jums tādu cilvēcīgu atbalstu. Jūs arī varat veidot šo raidījumu un, un uh, ieteikt kādas tēmas, uh, ko jūs vēlētos no mums dzirdēt. Par to droši mums rakstiet. Un ēterā mēs ar jums tiksimies 10. novembrī. Un beig, nobeigumā laulāto lūkšanu. Kungs, Jēzu, es lūdzu tev dialogu dāvanu mūsu laulībai. Palīdzi man vēl labāk ieklausīties manā sievā, palīdzi mums apusē labāk saprast vienam otru, dalīties vienam ar otru, piedot viens otram. Dod mums delikātumu un maigumu mūsu sarunās, un dar, lai tās vesta pie patiesas tikšanās vienam ar otru un abiem kopā ar tevi. Palīdzi mums aizvien labāk pieņemt vienam otru, radīt vienotību, kurā mēs varam palikt tādi, kādi esam. Lūdzu, dziedini to, kas mūsos ir sarežģīts un grūti panesams, kas mūs šķir, un palīdzi visus lēmumus pieņemt ar mīlestību, kas izriet no dialoga vienam ar otru un ar tevi. Palīdzi mums priecāties par mūsu laulību un vienmēr palikt tavā mīlestībā. Āmen! Mīlestības dialogs. Uz sarunu aicina laulāto tikšanās. Palieciet manā mīlestībā, Jāņa 15.